vieni bez pilkume laukti to, kas nebegrįžta, ne. Nebematai, kaip šėlsta mano jūra, nes perlai mano dainuose dar paskutinį kartą, bent pabandyt pasiekti. svajonės, man tą palaimą skristi ten, ten, kur tu. Po begalybės valandų aš ir vėl tave jaučiu. Tavo svajonės, man tą palaimą išskristi ir niekad nebegrįžti. Po begalybės. svajonės, man ta palaima, skristi į ten, ten, kur tu. O begalybės valandų, aš ir vėl tave jaučiu, tavo svajonės, man ta palaima, išskristi ir niekada nebegrįžti. Žiauri tikrovė. Ir vėl penktadienis, sveiki visi, pulso klausytojai. Šiandien iš tikrųjų šventinė diena Lietuvoje, Joninės. Na, Latvijai daugiau turbūt švenčia šią šventinę į Lietuvį, bet vis dėlto žiauri tikrovė pulso eterija. Ir kaip ir įprasta, istorijos ekspertas mūsų svečiuose Aivaras Lelikas. Sveikas gyvas, Aivarai. E, labas diena. E, kadangi šviesos metas, tai... E, o mūsų kalboje yra pasaulyje žiūra, e, toksai žodis, tai kaip tu žiūri į pasaulį. Ir jeigu tu žiūri į saulę, tai vadinasi, tu žiūri šviesą ir vadinasi vis daugiau šviesos aplink tave, vis mažiau sutemų. Ir viena, galbūt, kur daugiausiai pasako apie mus, yra mūsų kalba. Ir kalba yra ta ašis, e, kuri išlaikia uh, tas e, pamatas, ant kurio, galima sakyti, stovi visa europinė kultūra, europinė civilizacija yra lietuvių kalboj paslėptas. Ir kadangi mes kalbėsim apie 1600-1500 laikotarpį šiandien, tai aš pradėsiu nuo Mykolo Daugšos e, rinkinio, e, pamokslų rinkinio postilės, kuris išleido 1599 metais įvado. E, ir įvadai jisai labai gražiai parašė, visi visą žino, bet aš jį pilnai perskaitysiu, gal užtruks kažkiek laiko, bet aš taip manyčiau, kad tai yra... Mokyklos laikus prisiminsime. Taip, ir bent tai jau jo, ir beje, įdomu tai, kad sanskrito kalboj e, mokša e, yra sinonimas žodžio joga yra pirminis žodis mokša, tiek lietuvių, tiek e, sanskrito kalba yra ta pati prasmė. Mes turim tik ne mokšas šiai dienai, su priešdėliu ne. Tai mokykla iš tikrųjų yra vieta, kurioje žmoguje atskleidžiama jo vidinės galės, jo vidinės jėgos, ko pasiekoja jis turi jėgą, tai yra joga ta pati. Tai be kalbos tai yra neįmanoma, nes mūsų kalba yra surišta su pasauliu, e, pasaulyje žiūro, ne su ideologija, idėjų pasauliu, minčių pasauliu, netgi kažkiek tai. E, tai aš pradėsiu nuo postilės įvado, parašyto 1599 metais kuri pagaliau pasaulyje yra tokia prasta ir nekinga tauta, kuri neturėtų šių trijų lyg įgimtų dalykų – tėvų, žemės, papročių ir kalbos. Per amžių žmonės kalbėjo savo gimtają kalbą, visada rūpinos ją išlaikyti, gražinti, skleisti, tobulinti. Nėra tokios nekingos tautos, nėra tokio menko žemės užkampio, kur nebūtų vartojama savoji kalba. Taja kalba paprastai yra rašomi statymai, ją leidžiami tautos istorija. Savi ir svetimų tautų veikalai, jei aptariami valstybės reikalai, atliekami visi reikalai bažnyčioje, taryboje ir namuose, pati prigimtis to moko, nes kiekvienas iš motinos paveldi polinkį savo gimtajai kalbai vartoti, išlaikyti ir skleisti. Ta matome ne tik tai žmonių, bet ir neprotingų gyvūnų tarpe. Kaip būtų keista, jeigu juodvarnis lakštingalą imtų suokti, o lakštingal juodvarnių krankti – ožis liūtus taukti, o liūtas ožių mekenti. Dėl tokių būdo atmainų dinktų įgimtos gyvulių ypatybės. Jei toks pakrikimas iššauktų sumišimą gyvulyje, tai suprantama, koks samišis ir netvarka kyla tautoje, kai jį paniekinusi savo kalbą, pamilsta svetimą, pamirždama, jog Dievas ir pati prigimtis reikalauja kalbėti savają kalbą ne žemės derlumu, ne drabužių įvairumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių stiprumu laikosi tauta, bet daugiausiai išlaikydama savoje kalbą, kuri didina ir palaiko bendrumą, santaiką ir broliškąją meilę. Gimtoji kalba yra bendrosios meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas. Sunaikink kalbą, sunaikinsi santaiką, vienybę ir darybę. Sunaikink kalbą, sunaikinsi daugiau saulę, sujauksi pasaulio tvarką, atimsi gyvybę ir garbę. Kaž išblaškė ir išsklaidė tos, kurie norėdami išgarsinti savo vardą, statė bokštą, net lygi debesų. Kalbos nesantaik. Kodėl? Dėl ko pasaulyje prasidėjo karai, maištai ir sukilimai? Dėl kalbų įvairumo. Visa tautų nesantaika, visos apkalbos, vienos kalbos niekinimas. Kito kilo – dėl kalbų skirtingumo lyg iš kokio samišio šaknies išaugo. Bet tai sakau, ne tuo tikslu dant norėčiau peikti kitų kalbų mokėjimą, kuris visada ir visiems buvo ir tebėra naudingas ir garbingas dalykas, ypač mokėjimas Lenkų kalbos, kuri mūsų didžiai kunigaikštystėj melai sujungus su garsiaja Lenkijos valstybė virto beveik gimtaja kalba peiki tik apleidžiančius, paniekinančius ir beveik visai atmentančius savo gimtąją lietuvių kalbą. O dieve, duok kada nors apsižiūrėtumėm ir iš to, ir iš tos miego lygos pabustumėm. Čia yra postilės įvadas apie kalbą ir šiai dienai mes panašus į tą, e, mes nebesusikalbam iš vienos pusės. E, ir tai yra irgi priežastis, kodėl, pavyzdžiui, mes net nesusikalbam ir žodžiai tokie kaip, pavyzdžiui, ar jūs kada nors pamastėt, ką reiškia signataras? Aš pirmose laidose kalbėjau apie tai. Jo, tai tai atsimenu. Tada, ką, ar čia tas, tai, tai- žignataras, tas, kuris daug žegnojasi, ar ta, dar kažkas, kuris tarė kažką, tai ar tai yra angliškas signature parašas? Tai jo, e, jau tai labai daug pasakoma apie mūsų valstybės santykį ir kas e, tampa kalba, kad iš esmės mes toj beliks tik tai lietuviški jungtukai ir e, daugybė mums nesuprantamų žodžio. Kai tu nieko nesupranti, aš ką tik perskaičiau, kas nutinka. E, ir tai yra nežinau, tai galim vien radio laidą skilti aiškus apie kalbą ir galbūt mes apie tai daugiau pakalbėsime sekančiose laidose, kurios jau turbūt daugiau galbūt rudeniop, nesekanti laida bus apie klausimus, atsakymus, o jau po to, po tų klausimų laidos mes pereisime į rudenį. Ap, e, kol prisiminiau, irgi priminė, kad klausimai atsakymai, tai klausytėjim to pačiu. Pulsas eta, pulsas LT galite siūsti klausimus Aivu ir apskritai apie istoriją, nežinau. Taip, Na, kas domina, ar ne, iš tikrųjų? Taip, pabandysim... kas surišta su mūsų praeitim, e, su mūsų valstybe, kuri be abejo tęsės nuo Baltijos jūros iki Jodosios ir uh, E, tai, žodžiu, lauksim klausimų. Aš manau, kad Liepos prieš pirmųjų laidų tikrai padarysime specialią klausytojų laidą ir na, atsakinėsime jų patiktais klausimus. Taigi, dabar grįžkim atgal į mūsų tuo metu vadinamą didelę kunigaikštystę Lietuvos. Ir aš pradėsiu mes 1600 e, metų pačia, pačia, pačia pradžia. pradžia Tai 1613 metai yra nepaprastai svarbus mūsų ateičiai, nes e, Maskovijoje, kurioje buvo smūtos laikotarpis, e, sumaišties metas, yra patvirtinama e, žemių susirinkimo metu, Zemskiai Sabor, visų irgi balso valstybės valdymo teisę turinčių asmenų, išrenkamas, patvirtinamas caru Mikhailas Romanovas – Ir pastarėjai tai buvo Gedminaičio atvesti Moskoviją e, ir Gedminaičio to pačiu įsitvirtinimas Moskovijai buvo šimtaprocentinis. Jų asmenyje e, Moskovija ir buvo suvienita. E, Moskovija tuo metu ir pervadinama į Rusiją, o Rusija tampa kaip tik to laikotarpiu Akraina, Ukraina Lietuvos valstybės pakraščių. E, tai 1603 13 metais baigėsi Maskovijoje sumaištis, mutos metas, e, kuris prasidėjo apie 1587 metais, kuomet, kaip praeitoj laidoj kalbėjau aš apie e, tą e, Henricho Valua e, įstatymų rinkinį. Prie šitų įstatymų rinkinio netgi buvo prisijungus ir Maskovija ir mes buvom sudarę beveik iš esmės vieną valstybę. Ir čia šiandien man sunku net sunkiai įsivaizduoti, kaip tokį turtingą įvykiais laikotarpį sutalpinti, dabar liko 40 <laughs> nepilnai minučių, tai bet pabandysim. Tai yra e, tas mūtas Lietuvos, Lenkijos ir Maskovijos karas. Tai buvo antrasis jau to laikotarpio e, tarp abiejų tautų e, karas, konfliktas. Ir baigėsi jisai Deulino arba Divylino taiko, taika 1619 metais. E, tuo pačiu metu irgi labai svarbu nepamiršti, kad 1605 pakankamai nutolusią valstybę, aš paimsiu 1605 metais lapkričio 5 dieną vadinamasis paroko samokslas Bonfire Day Anglijai, kuomet jezuitai, katalikai bando visą Seimą, <laughs> visą parlamentą, kuris atsisakė paklusti Vatikanui, paleisti dangų, pakišę po, po Seimo susirinkimų parako bačkas. Tai buvo bandymas nužudyti Anglijos karalių Jokūbą VI ir visus Seimo narius. Nesėkmingas tasai buvo – E, parako samokslas išsiaiškinta ir daug e, to pasakojo ir katalikiškų giminių gavo bėgti, skaitant e, sufalkai tokie irgi, tai jie čia su mumis e, barklajai ir suaugam mes stipriai su ta dalinai valstybė. E, tuo pačiu irgi vienu metu beveik galima sakyti, tai buvo 1606-1608 metų įvyksta Lietuvoje Lenkijai Žebžidovski, Žebžidovskio e, maištas vadinamasis, e, Rokošas, e, dar kitaip vadinamas Sandomi, Sandomiro e, maištas, Rokošas. E, jo esmė buvo tai, kad karalius Žygimantas III vaza e, išsižadėjo pagal e, Torokošą, pagal e, Lietuvos valstybės, Lenkijos valstybių gyventoje valdytojų e, nuomonę, išsižadėjo Henricho įstatymų, e, kuriais buvo pažeistos jų teisės. E, jisai pabandė centralizuoti stipriau valstybę ir pašalinti e, bajorijos vaidmenį ir stiprinti karaliaus vaidmenį. Jisai pašalino e, mūsų bendruomenės valstybės valdytojų įtaką ir jie sukilo. Ir todėl Žebžidovskis, nes labai daug, e, kaip aš minėjau, praeitoj laidoje uždarė prekybinių centrų, kurie buvo miesteliai tuo metu. Tai uždarinėjo, kadangi ta žydų bendruomenė buvo labai e, to, tų miestelių savininkai iš esmės, tai jie ir labai nukentėjo. Tuo pačiu <clears throat> buvo išdėstyta 67 punktuose, ko jie siekia ir e, vienas iš to punktų buvo prašymas pašalinti iš mūsų valstybės, Lietuvos Lenkijos visus jezuitus, susodinti laivą ir iš, at, išvežti iš ten, kur jie atkeliavo į Vatikaną, tegul ir gyvena ten, kur jiems priklauso. Tai nes pamatė, kad iš tikrųjų e, re, religijos įtaką vėl bandoma stiprinti visom įmanomam priemonėm ir ypač po Seimo susprogdinimo Britanijai, e, nesėkmingo Seimo susprogdinimo Britanijai, tai jie pajautė tą patį pavojų ir mūsų valstybėje. Tai yra kontreformacija, kuri Tridento susirinkime, apie jį šiek tiek daugiau, sėkmingai pradėjo žygiuoti per Europą, e, šalindama reformacijos ir renesanso e, arba prisiderinimą, sakykime, prie tų pokyčių to meto valstybės. E, dalyvavo ir Radvilos tame e, rokošė maište. E, Žygimantas Vaza e, buvo išrinktas Žespospolitos karaliumi trečiasis. E, tai buvo Vazų dinastija, kuri buvo katalikiška ir švedų karalių dinastija. E, tuo metu švedai išrinko protestantišką į karalių Karolių 12 ir tai buvo tas asmo, kuris reformavo ir padarė turbūt E, Švedijos stebuklą to meto, nes atsisakė įprastų standartinių modelių ir pasirinko visiškai tautocentrinius modelius, atsisakydamas Vatikano ideologijos ir sukurdamas liuteronybės pagrindų e, valstybę, kuri diktavo sąlygas iš esmės tiek karybos madose, tiek ekonomikai beveik e, E, per šiaurės karus, per visus e, beveik pirmus muikų griežė visoje Europoje ir tai buvo priežastis, kodėl vėliau mūsų valstybė nusilpo. Tas būtent švedų karas, nes mes laimėjom piro pergalę kovodami, prisimdami katalikiškasias vazus, e, katalikiškai e, švedijos karalių, mes pasiekėm pyro pergalę, iš esmės e, nukrujuodami ir po to liko tik tai mus pribaigti. E, tame kontekste, e, kontreformacijos kontekste, apie jį trupučiuką vėliau, įvyksta ir Bresto unija 1595 metais, spalio mėnesį, e, sukuriama unitų bažnyčia. Tai yra Pravoslavų bažnyčia, ortodoksų bažnyčia, kurios centras buvo Konstantinopolį, pripažįsta, kad e, centras gali būti Vatikane, popiežiui ir iš, prisiekia ištikimumu e, Vatikanui, palikdami senasias apygas. Tai yra, mes atsakingi už savotišką labai įdomų unitų e, reiškinį, būtent Lietuvos didžiojo kunigaštį, Lietuvos brastoje <laughs> įvykusi susirinkimą, kuris pagimdė tokį e, e, labai įdomų reiškinį kaip unitų bažnyčia ir iki pačiai dienai, kai kunigai nori ištekėti, jie dažnai konvertuojasi, pasiverčia į unitus ir tada jau pagal senasias pravoslavų ortodoksų taisyklės gali vesti ir panašiai. Bet tai vyko Lietuvoje, mm, bandant e, sukurti Lietuvą Lenkiją kaip super katalikišką valstybę su popiežiaus dominante. Dar tuo metu buvo Šventoji Romos imperija ir tai buvo ideologinis e, karas ir viena teisinga ideologinė linija, kaip visai nesiniai komunistinė. E, kadangi Bizantija, Konstantinopolis e, buvo užimti šimtmetį prieš, buvo klausimas iškeltas, tai kur tada centras tų pačių pravoslavų ortodoksų? Tai va, Bresto unija buvo pabandyta atsakyti. E, Vatikanas, nes prieš tai e, Maskvos metropolija, persikelus ortodoksams po Liublino unijos e, didžiai daliai e, bajorų e, mūsų į Maskoviją, e, 1589 metais Maskvos metropolija buvo įvardinama kaip patriarchija, lygiai vertė su Konstantinopoliu, Roma, Antiochija ir Jeruzalė, Aleksandrija. Tai yra dar viena atsirado religinis centras 1589 metais Maskovija, kuris iškėlė pretenzijas į e, trečio, trečiąją Romą. Kad tai yra trečioji Roma ir jie yra paveldytojai būtent Konstantinopolio imperijos ideologiniam lygiai. E, bet tai buvo, galima sakyti, anglų e, milžiniškos įtakos šitoj valstybei, Maskovijai. E, vėliau tik tai jinai Rusija, kaip aš sakiau, pasivadino, kai mes Rusiją Ukrainą pavadinom. E, anglų įtaka, e, aš apie tai dar šiek tiek vėliau. Ir kaip tik e, ta kolonizacija, Arhangelskas, kur ispanai kolonizavo tuo metu tą naująjį pasaulį, portugalai, E, kurie buvo katalikai, venecijiečiai, genujiečiai, tai anglai iš esmės negalėjo prieiti prie tų turtingų žemė Centrinėje Amerikoje, Pietų Amerikoje, prancūzai bandė hugenotus siūsti į Pietų Ameriką, bet jos ten visus e, arba vietiniai gyventojai pribaigdavo, arba portugalai išsilaipinė ir inkvizicija pribaigdavo taip pat sėkmingai Pietų Amerikoje. E, tai E, Anglai per Arhangelską, per Ivanui Rūstai, Ivan Groznai, ketvirtai, e, iš esmės pradėjo dominuoti, e, galima sakyti, netgi to meto Moskolijos valstybės politikos formavime. Taip Jarmakas 1581 metais, apginkluotas Britų, pradeda ekspansiją ir užima Sibirą. Tai, bet be Britų tai būtų buvę be šaunamųjų ginklų, be patrankų, kur Anglai iš esmės finansavo visą šitą ekspediciją, nes jie buvo atleisti nuo mokesčių. Ir e, Maskovija jos atleido iš viso nuo muitų ir nuo visų mokesčių. Tai va tas labai mažai tyrinėtas e, reiškinys. Tai va tos dvi valstybės iš esmės e, dalinai susijungia ekonomiškai – Britanija ir Maskovija. E, o mes tuo metu, kaip aš minėjau, žaidėm, e, buvom katalikų bažnyčios Šventosios Romos imperijos jėtės maigalės dalis, kur popiežius nukreipdavo, ten mes įreidavom mirti už tevinę ir mirdom <laughs> užtikrintai ir valstybė mažėdavo. E, ir Steponas Batoras, tai būtent valstybė prasidėjus tiems ideologiniams reformacijos karams Europoje – E, prasidėjus kontreformacijai, mūsų valstybė irgi pamažu pradėjo silpti ir Britams susijungus su Maskovija e, buvo ištiko mūsų pavojus ir su Prūsija to pačiu ištiko pavojus, kad valstybė bus padalinta ir e, mes, kai mirė bevaikis Žygimantas trečiasis, E, Barboros Radilaitės vyras, buvo išrinktas pirmasis e, valdovas e, renkamuoju būdu, o ne giminystės ryšiais, tai Henrichas Valua iš medičių giminės, Prancūzijos vėliau karalių žinomas kaip Henrichas III. Katerina Medičiai jo buvo mama, Jisai buvo išrinktas kaip valstybės vadovas ir va tie Henricho įstatymai, Henricho punktai Varšuvai patvirtinti, buvo valstybės toliau ir sarmatizmo klėstėjimo priežastis. Jam atsisakius dalyvauti Henrichui e, Valua e, valstybės valdyme, nes jo brolis mirė. E, aš čia trupučiu, kad daugiau vėliau apie tą Medičių giminę Prancūzijai buvo Steponas Bataras patvirtintas, karaliumi e, ir jisai valdė iki pat 1586 metų, kur 503 metų jis miršta Gardinė Lietuvos kunigaikštystėje, tai buvo vengrų e, rumunų e, veikėjas ir mes iš esmės susijungiam į vieną valstybę Vengriją Rumuniją ir kaip minėjau, tuo metu mes turėjom Turkiją ir Lietuva turėjo pasienį. <laughs> tai skamba labai įdomiai turbūt nūdienos klausytojams Lietuvos Turkijos pasienyje vėl neramumai. Tai Henrichas e, Stepanas Batoras e, reformavo armiją, aš apie tiek šiek tiek irgi daugiau. E, daugiausiai tai buvo Makievelio minčių. Makievelis parašė knygą to šimtmečio pradžioj, princas vadina su patarimais, kaip valdyti valstybę. Ir toj makveliškoj įtakoj e, Stepanas Batoras pabandė tas reformas daryti e, ir pašalinti profesionalią armiją, sukurti karališką armiją ir panašiai. E, kas e, atsiliepia kazokų sukūrimui, e, tokių kazokų kaip karinių junginių, kurie tiesiogiai buvo jau paklus, paklusdavo karaliui ir ta karališkoje armija, bet be Seimo jie negalėjo patvirtinimą, kaip minėjau, kariauti paskaitoj. Tai vat Steponas Bataras labai sėkmingai su tą sarmatiškąją mintim idėją pabandė apjungti visą Europą, bet e, ir labai sėkmingai kariavo su e, Maskovija, valstybė buvo apginta įtvirtinta ir netgi Moskovija, e, aš po to paminėsiu dar tokį Fiodoro pirmos menį, sutiko sudaryti vieną valstybę. Moskovija su Lietuva, Lenkija ir Moskovija turėjo sudaryti vieną valstybę, dėl ko po to ir Kyvevo tas mūtos, e, smūtos Dimitriadų, Dimitrijaus, Žadimitrijos, melagingoje Dimitrijaus karai. Nes e, iš principo buvo sutarta sudaryti vieną valstybę. Dabar aš grįšiu prie Henricho Valua, prancūzo, e, kurio mama buvo Katerina Medici. Ir galbūt vienas labai įdomus faktas e, bus labai įdomus klausytojams. Katerina Medici yra atsakinga už tokį asmenį, kurį visi labai žinom ir labai gerbiam, kaip e, Mikolas e, Michaelis Denostradamusas. Tai yra jo, būtent Henricho Valua, motina Katerina Medičia atsakinga už e, visas tas e, Michaelo Nostradamuso pranašystė ir panašyščių įsipildymas ir knygas, nes tai buvo jo globėje, jo remėje. Ir E, žodžiu, e, su mūsų valstybė tai irgi susieta, nes jo sunus e, dalyvavo mūsų valstybės valdyme ir buvo mūsų karalius kurį laiką. Ir medičiai, vėliau Bonos Forca, visas kitas, ta, tos giminės su visų renesansu, su renesanso mintimis, su iš Genujos, iš Florencijos, iš Milano, buvo, kadangi inkvizicija ten persukė, čia labai e, stipriai suklestėjo ir buvo E, tiesiog saugoma netgi nuo inkvizicijos persekiamų šitoj valstybei. Henrichas Valoa e, buvo, kaip minėjau, pirmas išrinktas nepavaldotas e, karalius 1575 metais. Jį dar buvo bandoma apžendinti ir su Elizabet, Elžbieta Anglijos karalienė. Bet Anglijos karalienė ten atsisakė su juo ir jisai atsisakė su ja bendrauti. Žodžiu, <clears throat> angliškos vedybos neįvyko, bet lietuviškos e, kontraktas įvyko. <clears throat> Taigi, tokie pirmieji bandymai sukurti bendrą Lietuvos, Lenkijos ir Maskovijos e, kunigaikštystę valstybę prasidėjo 1574 <clears throat> metais, kai buvo e, paskutinis iš jo gailaičių, e, kaip aš minėjau, e, E, be palikonių neturėjo vyriškos linijos atstovo ir e, buvo bandoma ieškoti būtent iš Vytauto jau pusės, kur Moskovijos kunigaikščiai būtent per e, Vytauto dukrą Sofiją buvo gedminaičiai ir turėjo galimybę ir teisę valdyti mūsų valstybę bendrą. Taigi toks Janas Zamoiskis ir Levas Apiega – Leonas Sapiega, čia žinomi labai asmenys mūsų, e, pradėjo dėrybas ir Fiodoras Uriukovičius pirmasis 1557-1598 metais gyvenęs, e, e, sausio 16-17-1500 miręs, sutiko tokią sąjungą sudaryti tas Borisas Fedorovičius Godinovas, kaip sakykime, jo dėdė, buvo totorių kilmės ir Fiodoro asmenyje žuvo visa e, Vytautinė linija, visa Gedminaitiškoji ta tokia oficialioji irgi linija, e, nes jis, sakoma, buvo pakankamai silpno proto ir su aiškiais apsigimimo ženklais Fiodoras pirmasis. Tai jisai buvo E, pašalintas Maskovijos bajorų, konkrečiai totorių kilmės Godunovo, <laughs> totoriškasis klanas pašalino Vitautinį ir Gedminaičių šiek tiek įtaką pabandęs nutra, e, sustabdyti ir katalikybės plitimą, nes e, sąlyga buvo, visi turėjo tapti katalikai. Ir vėliau, ko pasikoja, kaip minėjau, unijatų bažnyčia gimė beveik prieš pat susijungiant vos netom valstybėm, netgi buvo padaryti konkretų žingsniai. Bet e, vietiniai bajorai savo tikėjimo nenorėdami atsisakyti ir be abejo anglai nenorėdami, kad e, valstybė e, jų Britanijos kelias, sakykime, nutrūktų į Indiją, į Kiniją. Godunovai buvo iškelti ir prasidėjo ilgas karas su Moskovija, Batoras, kurios laimi. Ir tie vat karai, e, tas bandymas sukurti, iš esmės irgi buvo tokios pyro pergalės. Nežiūrint, kad Oršos mūšį mes laimėjom labai žinoma, dar keletą mūšių, bet iš tikrųjų ne karai yra esminis dalykas, e, karai generol, palikim generolams. Mes kalbam apie minties darinius, kurie įtakojo valstybės gyvenimą. E, tai vat vienas iš tokių įtakojančių reiškinių buvo 1579 metais Batoro įkurta e, Jėzuito akademija. Dar kitaip žinoma kaip Vilniaus universitetas, kuri buvo paskelbta lygiavertę Krokuvos akademijai. Jogailos universitete 1364 metais įkurtas. Tai e, tokia, sakykime, e, Lenkijos Lietuvos bendroje valstybėje, tai tokia buvo e, antra mokykla po, po Krokovos pagal lygį. Bet kaip tai atsitiko, <laughs> mes nežinom. <laughs> Yra labai įdomus toks dalykas. Jėzuitai, mm, e, apie jos irgi pakalbėsim, kur e, pagal jų statutę netgi parašyta, jeigu bažnyčia pasakys, kad juoda yra balta, tai vadinasi juoda yra balta. <laughs> Ir e, viską jie atsižada, viską daro, kad tik tai tos krikščionybės, aš tai vadinu arabų pasokų ir arabiškosios tėvynės kažkur tai dikumų lapinėliai įtvirtinimu. Tai vat, jie užsiema tų pasokų prižiūrėjimu tikėjimu. E, tai jiems nepavyko šitų pasakų įtvirtinti Krokuvos universitete. Ir va dėl tos nesėkmės e, jie buvo perkelti Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, nes Krokuvos e, profesūra griežtai atsisakė bendradarbiauti su jezuitu, taip jezuitai atsidūrė Vilniuje, o Vilniuje atsidūrė todėl, kadangi Radvilos buvo labai stiprus globėjai E, reformacijos ir reformacija pasiekė tokį lygį, kad Žemaitijos kunigaikštystė e, iki panevežio to meto Žemaitijos kunigaikštystė beliko tik tai dvi katalikiškos parapijos. Tai yra visi tapo 99 procentai parapijų reformatoriškoms, nes katalikai skaitė latiniškai, o reformatai skaitė gimtają kalbą, todėl mes jiems turim būti dėkingi už tai, kad pirm, gimtają kalbą pasirodė pirmosios kūriniai, skaitant Martino Mažvido liuteroniškasis katekizmas ir reformatai atsakingi už lietuvių kalbos atsiradimą, ko pasiekoja katalikai kovodami jau išleido postilę lietuvių kalboje, kaip kovodami, kovos su kontreformacija, su reformacija pasiekme. Taigi, e, Batoras, e, laikydamasis e, tų medičių galbūt linijos, laikydamasis e, e, makieveliškųjų patarimų prince, 1578 metais sukuria pirmąją rekrutų armiją Europoje, tokiu būdu susilpnindamas profesionaliosios armijos reikšmę. Ir nuo to laiko, nuo Batoro laikų, galim sakyti, menksta samdomųjų karių, mm, kurie buvo tiesiog kaip amatininkų gildija iš kartos į kartą perdavo ir jie būdavo nevaldomi. Jeigu tu turi daugiau pinigų, tada galim susitarti ir perimti tos samdomosius karius. E, ir iš esmės dažniausiai tapdavo tie karvedžiai įkaitais, jeigu didesnį armijos dalį sudarydavo samdiniai. Įkaitais finansinių darybų dažniausiai. Tai Batoras, e, laikydamasis makėveliškosios minties, e, Europai nutarė, kad reikia imti rekrutus ir e, nuo tam tikro mm, e, hektaro kiekio, nuo tam tikro žemio, kiemų, kaimų kiekio buvo, turėjo pristatyti, kas ten 20 kaimas, po vieną rekrutą. Tai va, e, todėl sėkmingai ir kovojo, kad panaudojo rekrutų armiją. Bet jeigu rekrutus išeidavai, tai ir tarnaudavai, iki dantis iškrisdavo ir pražildavai pilnai ir 45 metų, jeigu gyvas išlikdavai, gaudavai sklypo, e, sklypą kažkur tai irgi pasienyje su e, torturkais ar su Maskovija. Bent jau tiek duodavo kažką, tai vis tiek. <laughs> Na nu jo, bet tai išeidavai, <laughs> jeigu išeidavai. Tai, gal padarome, Aivarai, taip trukėlę reklaminį ir muzikinę, netrukus grįšime pulsą eterį vėl. visa ir slėnita, kaip mūsų žingsniai lėta. Ir žyvoklės upelio pakraštėje. dal, er zien snit Grįžtame toliau į pulso etriją, žiūri tikrovę mm, pulso etriją ir kaip ir įprasta su e, nepriklausomų istorijos tyrėjų ekspertu Aivaru Lileika. Tęsime Aivarai pokalbį. Jo, tai dabar kalbėjom apie profesionalę armiją, grįžkim prie ideologijos, prie minties, kuri iki pačiai dienai yra ant tokia gaji, kad nei vienas neįsivaizduojam savo gyvenimo be, be tos minties, kurią paleido popiežius E, grigalius toksai. Ir e, tai viskas įvyksta beveik kartu su Švento Bartla, Baltramėjaus e, diena, rūpjūčio 23, 1572 metais, kuomet e, katalikai, e, be abejo, su popiežiaus globa, su medičių globa, e, tų pačių Henrichos Valoa giminaičių visų e, dėka, e, E, buvo išskarsti hugenotai, e, milžiniškas kiekis, dvi, dvi savaitės vyko skardinės tuo metu, kas buvo visiškai neįsivaizduojama mūsų valstybei, be abejo, tuo metu. Prancūzijai tai buvo normalus e, skersti oponentus arba kitam, kitaminčius. Tai 1572 metais įvyksta vadinamoji laiko klaida, tai yra grigališkojo kalendoriaus patvirtinimas atskirai jisai buvo 1582 metais spalio mėnesį patvirtintas, spalio 15, patvirtintas popiežiaus bulę. Kom tai yra ypatinga? Tai yra mechanistinis laiko gimimas, kuomet darbas pradedamas vertinti ne per pagal gamtos energijos, o pagal valandas, kurias tu turi atidirbti bažnyčiai, ponui, prekybiniam centrui. Tai yra įvedamas valand, skaičiavimas gyvenimo valandomis. Iki to laiko nebuvo. Ir jeigu jūs dar prisiminsit savo babutės, tai babutė išeina į lauką ir sako, o šiandien pilnatis galim sėti tą, arba o šiandien dėl čia, negalim daryti to, arba reikia kirp laukus, arba e, jeigu išeini pasižiūri vėl, o, pavasaris, laikas sodinti, o, tai, žiema. Iš tikrųjų ir dabar lygiai tas pats, nes kiek vyresniam žmonės ieško to kalendorius, kad kada. Tai yra, sodinti. jo, tikrovė buvo matuojama pagal Saulės, Menulio ir žvaigždžių kūnų padėti danguje ir tada matoma, kokioje vietoje kokios energijos, nes žiemą tu neįsivaikščiat apsirengęs vasariniais rūbais. Tai yra, buvo matuojamas gyvenimas su tikrove. Ir ta tikrovė buvo įvardinama pagal tai, kokias energijas darbus daryti valandomis, nieks neskaičiavo gyvenimo tada. Tai vat ką padarė bažnyčia su Grigaliaus asmenyje? Jie gyvenimą pavertė nuolatinę vergovę suskirstydami jį į valandas, įvesdami mechanistinį laiką, kuriame kiekvienas turėjo atidirbti bažnyčiai, ponai, prekybiniam centrai tam tikrą valandų skaičių. Tai va čia yra, e, turim būti dėkingi Vatikanui iš tai, kad sugriovė santykių su tikrove. E, nes tikrovė yra saulė, menulis, žvaigždės, kurios įtakoja virsmą gamto ir pagal tai, kokia energija yra, tu tokį darbą ir darai. Tai mes turime labai ypatingą reiškinį, kuris tęsiasi iki pačiai dienai, tai yra visiškai jokio santykio su tikroji, visiška matrica, kurioje žmogus yra padarytas įkaitas, kur sėdi nuo 8 ryto iki 8 vakaro ir dažniausiai po to tik išvažiuoja kartą per 12 mėnesių pailsi tam, kad nenumirtų darbo vietoje. Tai yra sudėtingesnės sąlygos negu nuo meto baudžiauninkų mes esame šiai dienai e, atsidūrę. Tai už tą turim būti dėžygingi popiežiai Grigaliai ir visai šventai bažnyčiai. Aiškus, atsiprašau, bet tiesa turi būti žinoma mano supratimu. E, Tai to pačiu ir Baltramėjaus tos skardinės yra ypatingos tom, kad medalį netgi popiežius įsteigė su angelais, kurie su kardais pjauna kitatikius. Tai yra baisu. E, to šimtmetis dar yra ypatingas tom, kad buvo tokia Liublino unija pasirašyta 1569 metais, kaip tik vat, Liepos 1 <laughs> sutampa viskas galima vien laidą tam skirti, tai yra šlechtos, oligarchijos, oligarchija tai yra keleto valdymas. E, tai grįžkim galbūt prie tos demokratijos apibrėžimo. Kas yra demokratija? Jūs kad nors mąstėt? Kiek mokiausi, kiek vat, visą ką. Tai, na, bent jau aš politika, kai baigėsi, trupučiu. <laughs> Tai vat, man įdomu susiję. būtų išgirsti kla klasikinį apibrėžimą. Klasikinis apibrėžimas, na, tai yra vis, visos tautos valdymas. Taip, ne, taip. Ne, taip yra. E, oligarchija? Na, tai jau kaip ir minėjot, kelių žmonių, kurie Taip. na, savo naudos daugiau ieško. O diktatūra? Na, tai jau čia autoritarinis visas. Čia yra vienos mens iš esmės jo, e, jo, valdymas. Tai labai įdomiai, kad jūs įvardinat demokratiją kaip visų valdymas. Kiek Lietuvos gyventojų turi teisę svarstyti statymų, priimti ir atmesti? Ne. Mes balsuoti galim, ar ne išrinkti? Bet čia, čia, čia, va, čia, tada jeigu tai yra išrinktai, vadinasi, mes turim oligarchiją, mes turim keleto žmonių valdymą. Jo, tai yra keleto žmonių valdymas. Mes turime ne demokratinę sistemą, bet oligarchinę sistemą sistemą, vat kur yra įdomus dalykas. Tai Liublino unija būtent ir buvo įtvirtinimas teisinis keleto valdymas. Nebe karaliaus ir bažnyčios valdymas, dviejų, sakykime, institucijų valdymas, o keleto. E, tai yra susarmatiško su renesansu gimusio savo šaknų, savo savoko, savo sampratos, e, savasties, e, laisvės e, gimęs reiškinys, būtent ta Liublino unija iš vienos pusės jinai buvo būtent tai, O iš kitos pusės jinai e, turėjo ir savi nešę labai e, tokį užtaisą, e, nes vis tiek valstybė, nu, kaip labai sunkiai mums įsivaizduoti šios dienos tikrovę be socializmo. Tai sakykime, švediškas socializmas, e, ispaniškas socializmas, portugališkas socializmas, e, vokiškasis socializmas, e, arba nacionalsocializmas, rusiškas socializmas, arba dar kitaip komunizmas. Mes negalim įsivaizduoti šiai dienai be šitų savokų gyventi. Taip, tai dienai buvo sunku įsivaizduoti gyvenimą be krikščioniškų kažkokių tai konceptų, sampratų. Tai be abejo, tai įtakojo labai stipriai. O kaip minėjau, pagrindinis koncertas, kad yra kažkur tai kažkokia tai žemė, kažkokia tai išrinktoja tauta ir visi už arabų pasakas miršta už tevinę. <laughs> tai, žodžiu, tai buvo irgi tam tikrų konceptų įtakoj e, atmetimas dviejų institucijų, bet tai tik atradus savo šaknis. Ir va ta asmenė sąjunga, unija tarp Lenkijos ir Lietuvos buvo pakeičiama tik pakeitė tą e, surenkamuoju karalium, kuris buvo tik karaliaus iš esmės primatas ir bažnyčios. Taip, Lietuvos teisinė įtakoje bendroji valstybei, kadangi lietuvis buvo karalius Lenkijos iki Liublino unijos – Lietuviai valdė Lenkiją 100 procentų. Tik tai Lietuvos didžiosios kunigaikštystės išrinktas kunigaikštis ir patvirt prie iš jo galaičių giminės, tai yra iš lietuvių giminės, galėjo valdyti Lenkiją. Tai vat Liublino unija, galima sakyti, iš vienos pusės reformacijos įtakoj, e, atradimo savo šaknų įtakoj sarmatiškų, e, sustiprino e, atotrukį nuo bažnyčios, O iš kitos pusės, esant vis tiek tam krikščioniškam pasaulyje, gavos taip, kad mes pašalinę lietuviškosios karalius, iš esmės pašalinom lietuvišką įtaką šitoj valstybei, e, politinę lietuvišką įtaką. Nes ideologiškos mes nebegalėjom su, sukurti, nes e, katalikiška, taip, <laughs> O ideologiškai e, Radvilos buvo būtent tie asmenys, kurie ir atstovavo tą reformatišką, todėl jie net nepasirašė Liublino unijas, nes jie vis dar tikėjo, kad yra įmanomas ir kitas kelias. Ir ta Kedainių unija sąjunga su švedais parodė, kad taip tai yra įmanoma. Tai e, Lietuvos teisinė įtaka e, bendroje valstybėje išnyksta Radvila Rudasis, Miko, e, Mikolojus Radvila Jodasis, e, kurie prieš buvo Liublino unijos pasirašymą. Jiems buvo suteikta Romos imperijos kunigaikščių titulas ir netgi Sforca, e, Žygimantas Augustas tuo metu vedė e, reformatę, hugenotę Radvilaitę. Ir nežiūrint, kad Radvila Rudasis atsisakė, Liublino unija pasirašytis buvo įtrauktas į imperijos veiklą, Šventosios Romos imperijos veiklą, valdymą netiesiogiai ir tokiu būdu Lietuva kaip e, valstybę, kuri mano supratimu Vytauto asmenį ir jo gailos asmenį mes apie tai kitą laidą kalbėsim, buvo išduota. Iš esmės Kestučio, Algirdo, joga, e, Gedimino, Vitenio e, ir kitų e, Lietuvos karalių mintis buvo išduota šitų dviejų asmenų e, veikloje. Ir be abejo, mes Liublino unijos pasiekoje praradom Galiją, Voliniją, Podlė, Podolyje, Kijevą iš esmės atiteko už tą sąjungą, mums kainavo šito žemės ir vėl kaip pažiūrėsi, kas ką ten laimėjo. E, ir tokiu būdu buvo padėtas būsimas konfliktas, sunaikinęs bendrą respubliką, nes e, per Liublino uniją, e, mūsų valstybė buvo labai tolerantiška. Ir buvo ortodoksai, pravoslavai vadinamiai ir e, tie patys e, e, hugenotai, reformatai ir katalikai ir tuo pačiu netgi husitai, Čekijos husitai, pirmieji, sakykime, protestantai Europai, reformatoriai krikščionybės, irgi buvo pas mus pilnai gyveno taikoj bet šitą uniją padarė e, savo ir ta dalis pravoslaviškos, ortodoksiškosios dalies negavo tų privilegijų, kokias gavo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės gyventojai, tai yra Rutenijos, Rusijos, su sostinė Kievo. Ir be abejo, tai e, dar įjungimas Podolijos, Volinijos, Kijevo į Lenkijos teisinę sistemą iš karto garantavo teisinį konfliktą, nes Lenkijoje iš karto buvo pradėta reikalauti vieno religijos, vieno tikėjimo, iš karto privilegijų sistema buvo suteikta toj būtent LDK lietuviškoje dalyje, kuri jau turėjo lietuvišką tapatumą susikur, su, sukurtą. Taip, e, būdami ištikimi Lietuvai, Rutenijos didikai buvo visiškai neištikimi lenkiškai iš, e, lenkams didikams, kurie perėmė tą žem, žemių valdymą. Liublino unija įdomi tuo, kad tai galim įvardinti Europos Sąjungos e, analogų. Tik tai tiek, kad tas analogas yra ideologinių pagrindų sukurtas, o nudenos yra ekonominių pagrindų sukurtas reiškinys. Tai vat, e, grinai konfederacijos, bet ideologinių pagrindų. Su ideologiniam privilegijam, o čia pas mus eina ekonominės privilegijas tam tikras. E, dar e, prieš tai, kodėl tai irgi vyko, todėl kad e, katalikiškiai kariniai ordinai, apie juos mes kalbėsim su katalikiškų karinių ordinų silpnėjimu, silpnėjo popiežiaus įtaka Šventosios Romos imperijoje ir stiprėjo karaliaus įtaka. Tai e, Livonijos ordinas, kuris buvo tiesiogiai, pava... tai už visus e, Livonijos arba kalavijuočių arba kryžiuočių švenčiausios mergelės Marijos ordino žygius asmeniškai atsakingas yra popiežius. Jie neveikia, bet tai yra popiežius tiesiogiai vadovauja kaip ir visiems vienuolijams Tik tai popiežius, ne vyskupas, ne dar, o popiežius. Todėl už visas skerdinės iš esmės stovi ne klaida e, vienuolių, o be besalginis paklusnumas šitų vienuolių popiežiai. Vat kas yra įdomu. Tai va, 1561-aisiais Ketleris, paskutinis didysis magistras, susitiko Vilniuje su Žygimantu Augustu ir tais metais, 1561 metais, paskelbė, kad jie yra ištikimi Lietuvos Lenkijos karūnai, e, nes jie atsisakė e, ideologijos katalikiškos, priemė liuteroniškai ir vedė. Ir už sąlygą, kad mes saugosim jų teisės, jie ir paliksim jiems tą žemės, nes Vatikanas norėjo atimti. Tai va čia yra išimtis ortodoksai, neteko didesnėje teisė ir būtent teisinė sistema e, Podolėje Kijevas įjungtas į Ukrainą, sukūrė konfliktą, O ši čia priešingai gavo irgi Livonijos ordinas, e, tapęs protestantiškojų ir išėjęs iš Vatikano, apsiženio visi, sukūrė šeimas, e, kaip sveiki normalų žmonės, o ne kryžininkai baigėsi. Tai va tas įvyko Vilniui 1561 metais. Tais pačiais metais e, įvyksta ir Anglijos su Eli, Eli, Elizabietos, Elizabet pirmaisiais, e, Anglijos atgimimas, galim sakyti, Anglijos renesansas. Ir kai valstybė visiškai beveik bankruota, irgi visiškai sunaikinta, jinai padarė milžinišką stebuklą, kuris tas e, stebuklas iki pačiai dienai mes dainuojam angliškas dainas. Bet tai yra pavyzdys, kad galima blogoj būsenai situacijai, kaip anglai, sakykime, kurie buvo apsupti e, ispanų, š, švedų ir visų kitų metu jie gudriai sudarydami sąjungą su Moskovija, e, pasiekė Kiniją Indiją, su ortodoksais, ta prasme, jie mąstė labai blaiviai. Tai va čia turim būti dėkingi Elizabet. Ir e, Kitas asmo 1549 e, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pilietis Ivanas Peresvietovas. Ivaną Rūstui, Ivaną Ketvirtai surašo punktus pagal makijaveliškai princo patarimus, iš esmės, kaip turi būti valdoma valstybė. Ir va tau pričina ten visi tie reiškiniai prasidėjo nuo Ivano Peresvietovo, Lietuvos didžiosios kunigaištystės gyventojo, vienuolio, ortodokso, kuris 1549 metais išsintė e, patarimus, kaip valdyti Maskoviją kaip e, valstybę. Ir uh, Tuo pačiu, kaip minėjau, 1547 norėdami įtraukti Radvilas, įtakingiausias Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, įvyksta Žygimonto 2 augusto ir Radvilaitės vestuvės ir Radvilaitė ilgai negyveno, e, spėjama, kad ta pati e, aug, e, augusto mama Žygimanto iš Sforcų giminės, nunuodė Bonos Forcą, nunuodė reformatorę, kalvinistę E, Radvilaitė ir tokiu būdu e, nepavyksta reformacija Lietuvoje, davinai, sakykime, reformatams įsitvirtinti ir sukurti savarankišką valstybę. Ir, Aivarai, kaip būtų gaila, reikėtų irgi apibendrinti truputuką. O, ir tai mes tada dvi laidas tada turėsim. Tik, tikriausiai reikės daryti, nes liko, na, grubiai, taip 4-5 minutės. Gerai, ne, tai, yra... tai tada pabaigsim. E, Ivanas e, ketvirtasis, Ivanas Rustusis, e, buvo jo motina nunuodyta, kai jam buvo aštuoni metai. Tai yra tas asmo, kuris e, matydamas motinos mirti savo artimųjų visų, iš esmės iššūkdė ir savo sunaus netgi mirti vėliau. Buvo tas asmo, kuris centralizavo visą Maskovę, kai mūsų jie decentralizacijos būtų, Europą tuo metu jie centralizacijos keliu. Ir tai įvyko e, vėliau, tasai po poro šimtų metų lūžis, kuomet Maskovija, virtusi Rusija, e, Prūsija, Livonijos ir kryžiuočio ordinas tapęs Prūsija, reformatoriška, protestantiška Prūsija, e, pasidalino valstybę, kur mes jos naikinome. Tai va čia yra tas tie taškai, E, tas, tos akimirkos, kurios vėliau užtikrina valstybės mūsų sunaikinimą ir pražiūrėtas e, spragas, taip sakykime. Aš tai... noriu priminti dar vieną dalyką, pertrauksite, atsiprašau, Taip. kad pulsas eta pulsas LT galite dalyvauti tikrai ir laidos kūrime ir netgi galbūt... Jo, mes laukiam klausimų ir matyt, pagal tai, kaip laida vyksta, tai aš tik tai pusę 1500 metų papasakojau, pusę tik tai, kiek buvo paruošta, tai teks toliau pasakot nuo Tridento susirinkimo, nuo kurio prasidėjo kontraformacija. Taip, kad ne, nebus aivario atostogų, manau. <laughs> Visko gali būti. <laughs> Kągi, dėkui už šiandieną, iš tikrųjų susigirdėsime kitą penktadienį. Aš dar noriu priminti klausytojams, kad kad e, laidą galite parsisiųsti iš pulsas.lt, įrašai yra skiltelė, bei sekmadieniais nuo 12 val. laidos kartuojamas. Taip pat Aivaras Lileika visada randamas Facebook'e. Šiandien tiek, iki susigirdėjimo kitą kartą. Viso. tamsose šaka, į mane ieštis pasąmonės ledai, slogių prisiminimų, ugnys užgės. Jei nematoma ranka, liūdnas mintis ištrins, išauks naujai sparnai, į meilės balsą gilų, Dievas išgirs.